Eu vou te falar o que você não tá sabendo. Eu vou te falar o que você não tá sabendo. A rave do DJ Guga é a melhor que tá tendo. A rave do DJ Guga é a melhor que tá tendo. Vai, rave do DJ Guga. Rave do DJ Guga. rave do DJ Guga. É várias tchuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca. É várias tchuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. DJ Guga tá tocando e ela tá sentando demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. DJ Guga tá tocando e ela tá sentando demais. E tá louca, e tá louca. Ela tá louca loucona na rive do Guga e tá beijando as amigas na boca, tá beijando as amigas na boca, tá beijando as amigas na boca, tá beija, beija, beija. Tá, tá beijando as amigas na boca, tá beija, beija, beija, beija, beijando as amigas na boca, tá beija, beija, beija, beija, beijando as amigas na boca, tá beijando as amigas na boca, tá beijando as amigas na boca, tá beijando as amigas na boca, tá beijando as amigas na boca. Eu vou te falar o que você não tá sabendo. Eu vou te falar o que você não tá sabendo. A rave do DJ Guga é a melhor que tá tendo. A rave do DJ Guga é a melhor que tá tendo. Vai, rave do DJ Guga. Rave do DJ Guga. Rave do DJ Guga é várias tchuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca, tchuca, é várias tchuca, tchuca tchuca, tchuca, tchuca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. DJ, DJ Guga tá tocando e ela tá sentando demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. DJ, DJ Guga tá tocando e ela tá sentando demais. E tá louca, e, e, e tá louca. Ela tá loucona na rave do Guga e tá beijando as amigas na boca. Tá beijando as amigas na boca. Tá beijando as amigas na boca. Tá beija, beija, beija. Tá... Tá beijando as amigas na boca, tá beija, beija, beija, beija, beija nas amigas na boca, beija, beija, beija, beija, beija nas amigas na boca, tá beija nas amigas na boca, tá beija nas amigas na boca, tá beija nas amigas na boca, tá beija nas amigas na boca.